الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زاهر القبض الله جل شانه لنما سمى صلاة والسلام نقصد الله وقصانيك محمد صلى الله عليه وسلم كجوز شمي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرو bojite se Allah za lešanu u istinskom bogobojaznoštu i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznoštu i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I zahvalimo Allah subhanahu wa ta'ala što nas je učinio da ovim danima, danima nereda, danima smutnije, sedimo ovdje, spominjemo hajl i govorimo o Allahomu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ova blagodat je velika stvar na koju čovjek ne obraća pažnju i stvar koju čovjek nije svjestan, a to je da je nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio, da, nas ismil, da nam se smilovao i da sada sedimo ovdje i govorimo i slušamo i razmišljamo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Najdražajem stvorenju Allahu subhanahu wa ta'ala koje je ikada odilo zemlju. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sredbenika Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovog sunnata. Draga braćo, tema našeg večerašnjeg druženja je kao što smo spomenuli u prošlom predavanju, bitka na vetru. Bitka na Bedru u stvari jedan od najznačajnijih i najvažnijih događaja u historiji islama. U historiji islama. Na samom početku da kažemo da bitka na Bedru nije bila prva bitka u islamu. Bila je prva veća ili prva velika bitka. Mi smo prošli put rekli da smo ova predavanja, odnosno ovaj ciklus predavanja nazvali poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi bitke i pohodi. U arapskom jeziku se za ova dva termina kaže gazvatun ili gazavatun i sarijatun ili saraja. Kod nas je uobičajen ovaj prevod, a to je bitke i pohodi. Dobro, odmah da kažemo kakva je razlika između gazva, odnosno bitke i pohoda. Gazvatun se kod islamski istoričara koristi za onaj, za ovu bitku, odnosno za onaj povod u kojem je lično učestvovao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, gazvatuć je ono u čemu je lično učestvovao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je lično izašao. Međutim, dok je sarijetun, ona grupa, odnosno povod, kojima je ili kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da izađe. Pa taj je tako prije na bedru bilo sedam ovakvih izlazaka, odnosno bitaka ili pohoda. Pa prvi pohod, odnosno prva grupa kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da izađu, jeste bila serija, odnosno pohod, odnosno grupa koje je predvodio Hamza ibn Abdul Muttalib. I zato se kaže da prva zastava koja je podignuta u islamu je bila zastava Hamze, odnosno zastava one grupe ili one skupine koju je predvodio Hamza. Međutim, prva bitka u kojoj učestvo Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste bila takozvana bitka al-abwa ili waddan. Al-abwa ili waddan. Znači ova dva termina se koriste za ovu bitku, za ovu, da kažemo, za ovaj ovdje gdje izašao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kao što kažemo, kao što smo rekli, znači prva velika bitka je došlo do velikog okršaja i velikog sukoba, Jer kao što smo rekli da je to jedan od najznačajnijih, najvažnijih događaja u istoriji Islama, draga braćo, jeste bitka na Bedru. O važnosti ove bitke na najbolje govore, da kažemo, dva hadisa. Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo je, draga braćo, dova. Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježi ima muslim u svom sahivu, Domer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, a to je da je kada je bila bitka na Bedru da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allah Đalešanu upućivao do koja je glasila Allahumma in tahlik hadihi la'asabe min ahli l-Islam la tu'bedu fil ardi. Allahu dragi, ako ova skupina, ako ova grupa muslimana nestane, ako izgubi, ako pogine, neće ostati ko na zemlji da te obožava. neće ostati ko na zemlji da te obožava. To jest da toliki je značaj imala i da su ovdje muslimani izgubili, da je ovdje došlo. Znači, desio bi se veliki musibet. I zato vidimo ovdje, znači vidimo to iz dobe, iz osjećaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa vidimo značaj ove bitke, a to je da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Allahu dragi, ako ova skupina, ako izgubi, ako pogine, ako nestane, neće imati na zemlji ko da te obožava. I drugi hadis, draga braću, koji je zabilježio imam Ahmed u svom usmanu, od Ummu Mubešir, žene Zaid ibn Harife, koja kaže da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike je bio u kuć, odnosno u sobi svoje žene Hafse, i rekao La yadhulu nara ahadun shahida badran amil hudaybi. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, koje god učestvovo u bitci na Bedru, ili na Hudejbiji, neće ući u džahennam, neće ući u vatru. Neće ući u vatru niko koji je bio na Bedru ili koji je bio na Hudejbiji. Znači vidimo ovdje, znači koliki značaj je imala ova bitka u istoriji Islama. Dobro, draga brećo, koji je bio razlog da dođe do ove bitke, da dođe do ovog okrča? Povod je bio karavana mušlika koju je predvodio ko Koji je predvodio ko? Koji je predvodio? Abu Sufjan. Znači, to je bila povod ove bitke. A to je da Ebu Sufjan izašao sa devama, da izašao sa velikom karavanom koja je išla prema Šamu. A o tome smo govorili u prošlom predavanju. I također je ovdje zamalo došlo do jednog, zamalo da je došlo do jednog okršaja. Jer Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam je bio izašao, a taj pohod, odnosno ta bitka se zove Al-Ušeire bio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao da sustikne ovu karavanu. To jeste da je napadne dok je ona išla u svom putu prema Šamu. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je došao tamo gdje je mislio da je stigne, ona je već otišla u Šamu. I onda ova ista karavana, koja je, znači ovaj izlazak poslanika alaihi salatu wa je bio u Safaru druge godine po Iđri, ista ova karavana kada se je vraćala, radi nije došlo do bitke na vetru a to je kada se vraćala, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ponovo izašao da je sustigne, da je napadne i onda je došlo, kao što ćemo pojasniti, do ove velike bitke koja se zove bitka na vetru. Draga breć, odmah ovdje da postavimo jedno pitanje. Znači, vidjeli smo ovdje da je uzrok ove bitke bio. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da su muslimani napali na karavanu mušlika, odnosno nevijenika Mekke, koja je išla i koja je nosila njihovu trgovinu. Znači, nosila je veliko bogatstvo. A osnovni temelj ekonomije mušlika u Mekki Mekelija je bila trgovina. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje dolazi do jednog velikog strateškog znači napada. Znači jedna velika strategija stoji za ovoga, poslanik alaihi salatu wasalam je direktno tijelo da udari na temelje njihove ekonomije. A to je da napadne na njihov karavan. I sada ovdje postavlja se pitanje, znači neki, ne kažemo zbog čega, zato što neki orientalisti koji žele da odnosno koji šire dilema oko islama, kažu da se ovdje jasno vidi da mu poslanik, odnosno oni kažu Muhammeda, da poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije bio ništa drugi, ništa drugo nego razvojni, odnosno drumski razvojni koji je napadao, koji je presretao ljude i tako dalje. I sada se ovdje postavlja pitanje da li je to u istinu bilo tako. Draga braće, to nijukom slučaju nije bilo tako. Jer muslimani koji su učinili hijđu iz Mekke, koji su pobjegli iz Mekke, znamo radi čega, radi svoje vjere. U Mekke su ostavili veliki, veliki metak, koji su uzeli ko? Koji su uzeli mušljici Mekke. Znači oni su šta? Oni su ostavili, da kažemo, milijone i milijone svog imetka u Mekke koji su oni uzeli. I zato napad na ovu karavanu ne bi bio u stvari ništa drugo, nego samo vraćanje tog imetka. Zatim kada se spominje drumsko razbojništvo ili nešto tako, mi postavljamo jedno drugo pitanje, to je da kažemo da li Islam u svojoj istoriji poznaje nešto tako, drumsko razbojništvo, pljačkanje, otimanje, silovanje i tako dalje. Naravno da ne poznaje. I zato kažemo da ova dilema, odnosno ova šubha koja se širi kada je u pitanju ova bitka, znači da nema nikakve veze sa stvarnošću. I treća stvar, naravno, znači nama je poznato uopšte u istoriji ratovanja, znači da udari na stvari koje su usko vezane za ekonomiju i koje su izvor same ekonomije da je to jedna od strategija ratovanja, znači upravo ono što je ovdje putuje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosno muslimani. Dobro. Ta karavana koja se vraćala u kojoj je bilo mnogo imet, metka do poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došao haber, je došao haber da šta da se ona vraća. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada pozvao muslimane da krenu sa njim da dočekaju ovu bitku. Znači odmah u ovoj predaji koju ćemo sada spomenuti ćemo vidjeti znači da muslimani nisu potpuno uzeli spremnost. Znači da su očekivali da će baš doći do one bitke do koje je došlo. Jer kao što je zabilio žima muslim u svom sahihu Denesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam poslao ashaba koji se zvao Musejse. Znači poslao ga kao izviđača da vidi kada će doći karavane Musufja. I kada je do njega došlo, Kada je do Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam došlo da karavana dolazi, poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao inna lana taliba. Kaže, došlo je ono što traži. Faman kana zahru muhadiran fal jerkem ma'ana. Pa ko ima već spremnu jahalicu, ko je spreman, neka izađe sa nama. Znači, odmah krećemo. Znači, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je krenuo iste sekunde, istog momenta, kada mu je došlo habet da se karavanom u Sufjana vraća. Znači, poslanik Ali Sarat Veslam, ovo je također jedna strategija ratovanja. Znači, nije dopustio da prođe jedno vrijeme, da se okupe, da smisli, kako bi mogao da se proširi haber, nego je odmah izašao i rekao i samo onaj koji je spreman. Neka izađe sa nama. Pa je došlo u hadisu, فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ فِي ظُهْرَانِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَ Pa su došli neki ljudi koji nisu u tom trenutku imali spremne jahalice, nego koji su imali spremne jahalice u drugom dijelu Medine. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao la illa man kana zahru muhadiran. Ne, nego samo onaj koji je spreman, neka izađe sa nama. Pa su kao što je došlo znači ovom hadisku je zabilja džima muslimu denese radijallahu ta'ala anhu, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao, pa je izašao sa ashabima. Čije broj bio koliki? Čije broj bio 313. Znači neki istoričar kažu 314, neki 315, međutim 310 i nekoliko više oko 313. Zato je došlo u Sahihu Buhariju da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi wa sallam govorili da je broj ashaba na Bedru bio onoliki broj vojske koja je prešla rijeku sa sa kim? Sa Talutom. A nije bilo koliko? Nije bilo 313. Znači ovaj je bio broj koji su krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I draga braća, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam također tada Oduzima također jedan strateški potez, a to je da se savjetuje sa ashabima. U stvari, poslanik Alihi Salatu Salam ovdje želi sada da vidi mišljenje Ansarija. Zato što poslanik Alihi Salatu Salam, kada je pravio ugovor sa Ansarijama, kada je dolazio u Medinu, nije tražio od njih da izlaze van Medine da se bolje sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Znači, to nije tražio od njih kada se davala beja i tako dalje nego je tražio ako dođe kada dođe da ga zaštite. I zato je poslaniku alaihi salatu wasalam ovdje bilo važno da zna mišljenje Ansarija, hoće li izaći sa njim, kako će biti njihovo mišljenje i tako dalje. Pa je tako također zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Enesa radijallahu ta'la anhu također, da se poslanik alaihi salatu wasalam savjetovo ovdje sa ashabima. Kaže, pa tekelleme Abu Bekr, fa a'rba. Pa je kaže, govori Abu Bekr radijallahu ta'la anhu, pa je poslanik alaihi salatu wasalam sohrenuo. ثم تكلم عمر فأعرضه. Pa je zatim govori Omer, radijallahu ta'ala anhu, pa se poslanik alaihi salatu wasalam okrenuo. Pa je onda Sa'ad ibn Ubade, taj poznat Jensarija, rekao šta? Kaže, i ja na jurid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaže, poslanik alaihi salatu wasalam hoće da mi kažem, to jeste mi skupina Jensarija, tijelo je naše mišljenje. Pa mu se onda Sa'ad ibn Ubade obratio i rekao, ja Rasulallah, والذي نفسي بيده Kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, to jeste tako mi Allaha. Lau amartana an nuhidal bihar, la afadnaha. Kaže, Allahu poslaniće. Kad bi nam naredio da idemo preko mora, mi bi išli sa tobom. ولو أمرتنا أن, ندر أن نضرب أكبادها إلى برك الغماض لفعلنا I kad bi nam naredio da idemo do Berkul Gimada, to je jedno mjesto, za koje Arapi znači, koriste termin u smislu daljine kada je nešto daleko, kad bi nam rekao tu da idemo, kaže lefa'alna mi bi to, šta? Mi bi to učinili. Pa su krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, sve dok šta? Sve dok nisu došli do, dokle dok nisu došli do Bedra. Wa sebeku mušlikina ila Bedra. I prije mušlika su došli, prije mušlika su došli na Bedra. Međutim, Ebu Sufjan, Ebu Sufjan nije bio bu, Ebu Sufjan je bio pametan. I znao je da šta? Da ga je Allah poslanik Ali Salatu Sala napao kada išao prema Šamu. I zato kada se vraćao, i inače, znači, od kada je poslanik Ali Salatu Sala došao u Medinu, oni su strahovali da ne bi došlo do nekog napada. I zato je Musufijan uvijek tražio habere od ljudi koji bi se sa njim mimo ilazili, koji bi prolazili pored njega, imali išta, znači, da li se neko kreće. I do njega je došao haber da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam krenuo. I onda je postao uzo jednog čovjeka iz vremena, Benu Gifar, koji se zvao Damdam, koji se zvao Damdam ibn Amr al-Gifari, i rekao mu da ide u Meku i da rekne mušricima, odnosno da obavijesti Mekelije, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da hoće da napadne, da napadne na njihovu karavanu. I normalno kada je došao, oni su se okupili i tada je izašla vojska Mekelija, čiji je broj bio oko hiljadu. Čiji je broj bio hiljadu. Znači tri puta su više bili brojni od muslimana. Međutim, draga vrać, ova bitka na Bedru, prije nego što je došlo do same bitke, bilo je neki nagovješaja da će se desiti velika stvar. Da će se desiti velika stvar. Znači, čak među mušricima je došlo do nagovještaja da će ih zadesiti veliki musibet. Da će ih zadesiti šta? Veliki musibet. A pa tako Ibn Hišam prenosi u svojoj siri da je Atika bint Abdel Muttalibu. Ona je bila tetka. Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, sestra Abbas ibn Abdul Muttaliba. Što kaže Ibn Sa'ad da je došla, da je posle toga prihvatila Islam i da je učinila hijđru u Medinu. Ova žena dok je bila u Medini, dok je bila u Mekki, nekoliko dana prije Bedra je vidjela san. Je vidjela san koji je mnogo prepao. Zovna je svog brata Abbas i rekla mu je Ja ahi, lakad kuntu ru'ya afda'atni. Kaže, brate, vidjela sam san koji me mnogo prepao. وَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَدْخُلَ بِسَبَبِهَا مُصِيبَةٌ وَشَرٌ عَلَى قَوْلِكَ Kaže, prepala sam se da će radi tog sna, da će tvoj narod zadesit veliki šar i veliki musibet. Faktum anni ma uhadith. Pa zato kaže, dobro čuva i dobro sakri ono što ću reći. Pa ja Abbas rekao, šta si vidjela? I počela da mu priča san. Kaže, vidjela sam, kaže, konjanika, jahača, koji je došao na debi, znači čovjek koji je na debi nije konjanik, koji je došao iznad Mekke i počeo da poziva, počeo da govori. A poslije toga će doći ko? Damdam, koga je poslao Ebu I Kaže, vidjela sam kako zove, kako poziva, i kaže, onda je wa ahade sahratan wa ramaha. Pa je kaže, onda uzo veliki, veliki kamen i kaže, bacio. فجعل تهوي حتى كان بأسفل الجبل. Pa je kaže, taj kamen letio sve, kaže, dok nije došao u podnožje brda. Jer je fatman. Pa je kaže, onda taj kamen raspukuo. Onda je taj kamen pukuo. Kaže, فَمَا كَانَتْ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِكَ وَلَا دَارٌ إِلَّا دَخَلَتْهَا مِنْهَا فَرِقًا I kaže, nije ostao, ostala ni jedna kuća, niti jedna soba u Mekki, a da kamen od toga što se je rasprsnuo, da nije ušao. da nije ušao u tu kuću, odnosno kuću Mekke. Što znači Allah najbolje zna, znači da nije bio do kuće, a da je nije ušao musibet u nju radi, radi bitke na Mekke. Pa kada Abbas ibn Mutalib čuo ovo, rekao, Wallahi inna hala rubija. Kaže, tako mi je Allah, ovo je istin san. Ovaj san je istin. Faktu miha, wala tuhaddi fiha, wala tuhaddi fiha lahad. I kaže, to sakri, nemoj nikom je govori. I onda se, kaže, ovo je predaj, malo duža predaja dolazi, da su, jeli, da je među ženama došlo do ove priče o ovom snu. I Mekelije su počele da pričaju. Počeli su da, da se smijavaju. U stvari prepali su se radi toga. I sve, do, sve dok nisu prošla tri dana ili nekolika dana, sve dok nije došao dam dam i dok je nije obavijestio da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam muslimani da su im šta? Da su im traga vraću napali karavana. Također je zabilio živan Bukhari u svom stahihu od Ibn Mesu'uda radijallahu ta'ala anhu u kojem govori o Sa'd ibn Mu'adu i Umay ibn Khalaf. A Sa'd ibn Mu'ad, ovaj ashab iz Medine, Asarija i Umay ibn Khalaf, mušlik iz Mekije su bili u džahilijetu prijatelji. Pa bi Umay ibn Khalaf kada bi došao u Medinu, bio bi gost kod Sa'd ibn Mu'adu. I ovaj kada bi došao u Mekku, bio bi gost kod koga? Kod Umay ibn Khalaf. Bio bi gost Umay ibn Khalaf. I kada je poslanik Ali Salatu Veslam učinio je u Medinu, Sa'd ibn Mu'ad dođe u Mekku i dođe kod koga bude gospod Umejna Halefa, koji je bio jedan od vođa, koji je bio jedan od glavnih mušlika. Pa mu kaže, unutar li sa'ata halva la'alli atufa bil bejt. Kaže, vidi mi jedan trenutak, kaže, kada nema gužve da učinim tavaf oko kabe. Pa i kaže, tamo negdje u sredini dana u podnije, znači kad nije bilo gužve, počeo da čini tavaf. I tada ga je sreo ko? Sreo ga je Ebu Džahal. Sreo ga je tada Ebu Džahal. I rekao mu, kaže, činiš tavaf ovde, وَقَدْ آوَيْتُمُ سُبَاتَ A vi ste, kaže, pomogli onima koji su svoju vjeru promijenili. وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُ وَتُعِنُونَهُمْ Kaže, mislite da pomažete im, da vam je to pomoći, da pomažete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ashabe I kaže, وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَا أَبِي صَفْمَانِ مَا رَجَعْتِ إِلَا أَهْلِكَ سَالِمًا I kaže, tako mi Allah da nisi, kaže, sebu safan to jest sam Umay ibn Halafom, kaže, ne bi se vratio, kaže, živ kući. Ne bi se zdrav vratio kući. Pa ovaj kada ga je čuo, podigao je, kaže, وَرَفَعَ صَوْتَهُ I kaže, podigao je glas na njega. Pa mu kaže, وَاللَّهِ لَوْ مَنَعْتَ مِنِّي مِنْ هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْكَ ما هو أشد منه Kaže, kad mi ti ovo zabrani, ja bi ti zabranio nešto što je gore od ovoga. Što je teže, šta? Kaže, tarijekom ila Medine. Kaže, zabranio bi ti da put kroz Medinu. To jeste kuda su oni išli da trguju. I onda mu rekao Umej ibn Halef, kaže, nemoj galamit, nemoj dizat glas na, kaže, sejidu ahli luadi, na Ebu Hakema, a njegov nadmak je bio Ebu Hakem. nadmak ne bio Ebul Hakim, znači otac mu umrsi. Pa ga je poslanik alaihi salatu wasalam nazvao kako? Ebu Džahlom, otac neznanje, otac neznanje i zablude. Pa mi rekao, nemoj dizat svoj glas na njega, jer kaže, on je Ebul Hakim, on je sejidu ahli l-vadi, on je gospodin ovdje. Pa mu kaže, sad Ibn Muaz, dobro, nećemo o tome pričati. Međutim, kaže, obrati su mu Ibn Halafu, kaže, Muhammed sallallahu alaihi wasalam kaže da će to biti. Da će se desiti događaj da ćeš poginuti, da ćeš ubiti. tu je bilo gotovo. Draga braći, oni su znali. Odnosili se prema poslaniku, ali i sada to se nam se odnosili. Međutim, znali su da on govori samo istinu. Kaže, misli da ćemo ubiti, kaže, hoće ubiti u Mekke? Kaže, ne znam. Međutim, kaže da će ubiti. Odmah je tad odšao svoje žene. I rekao, kaže, Muhammed, kaže da ćemo ubiti. U jednom rivajetu se kaže da mu ona rekla, kaže, Muhammed, ne govori ništa osim istinu. Ne govori ništa osim istinu pa rekao, kaže, la ahruđu mi Mekke. Kaže, nikada neću izaći iz Mekke. I došao je dan kada je Ebu Džehl, znači kada je došla vijesto karavani, i Abu Džehl je počeo da okuplja ljude. On je tada rekao, neću da ide. Prepose. Prepose da će poginuti. Međutim, Abu Džehl mu je rekao, da sam malo otvrti prozor. Ebu Džehl mu je rekao, kaže, ako ti da halefte, ako ti ne odeš, onda ljudi kada to vide, ni oni neće ići. Ni oni neće ići sa tobom. Ni ljudi tada neće ići sa tobom. Pa onda tada rekao da bi se opravdao, u stvari da bi našao nešto kako bi bio dalje od tog ubijanja, kaže la ashtarijanna ajwada ayni bi Mekke. Kaže kupću najbolju devu koja ima u Mekki, to jest najbržu da mogu pomoći tako, da mogu pobjeći tako dalje. I onda je opet izašao na Bedru i kaže i na Bedru je poginuo, i na Bedru je poginuo. Znači vidite ovdje također jedan od nagovješta da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovjestio ovu bitku. Međutim ono što je došlo u sahihu muslima, od Omera, odnosno Denesa Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alaihi salatu wasalam kada je došao na Bedr, da je govorio hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, gledao jedan. Da je poslanik govorio ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, ovaj i da je sve svoju ruku stavio gdje će ko poginuti, od mušnika. Pa kaže radija, kaže, fama mata ahaduhum an موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كجن يد رودي نيه بوغينو نيمالو van granica onoga gdje poslanik sallallahu alejhi wa sallam stavio svoju ruku. Van onih granica gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem draga braćo stavio svoju ruku. I sada braćo znači rekli smo dolazi vojska Mekelija dolazi na Bedr. Međutim rekli smo prije da su muslimani prije da su i pretekli da su prije njih došli do Bedra. I onda dolazi do tog velikog historijskog događaja koji se zove bitka na bedru. Međutim, ovdje nam je bitan, veoma nam je bitan jedan moment. A to je noć u oči bedra. A to je šta? Noć u oči bedra. Odnosno, kao što je zabilio židno Huzeinu u svom sahiju, ko što pripovijeda Ali radijallahu ta'ala anhu. Kaže, vola kad ra'ituna jevna bedra. Vama minna illa na'inu illa Rasulullahi sallallahu alaihi sallam kaže, vidio sam nas noć u oči bedra. Kaže, nije bilo nijednog od nas, a da nije spavio. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Osim, Allahu posani sallallahu alaihi wa sallam. Tahta šeđara, usalli wa jebki hatta asma. Kaže, koji je kanio i plakao sve dok nije došao sabah. Usalli wa jebki hatta asma. Kaže, kanio i plakao. Znači, čitao noć u badetu, sve dokaže nije u svom. Kada su drugim hadisma spominje da je poslanik alaih salatu wasalam učio ovu dobu koju smo na početku spomenuli. I da je toliko dobio, kaže da mi je njegovog grtač pao s ramena. I onda je došao moj Bubek Allah ta'ala anhu da ga utješi kaže Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Neće ti pobjedu. Pogledajte, draga braćo, pogledajte ovdje Jebu Bekra Allah ta'ala anhu u tim momentima, u tim bitnim momentima sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam. Uvijek sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam. Sjetite se kad poslanik alihi salatu wasalam čini hijđu i kada sa njim biva u pećini ko? Biva Ebu Bekr. Pa kaže Ebu Bekr, Allahom poslanče, kaže tako mi Allah, kaže kad, samo kada bi pogledali ispod sebe, samo kada bi pogledali u svoje prste, kaže vidjeli bi nas. Pa mu kaže Allahom poslanik alihi salatu wasalam, Ebu Bekr, šta misliš o dvojici? sa kojima je treći Allah. Evo, Bekir, šta misliš o dvojici sa kojima je treći Allah? Pogledajte i ovdje, u tom zna, značajnom i bitnom momentu, Ebu Bekir, radi Allahu ta'ala anhu, sa Allahim poslanikom, sallallahu alaihi wa Međutim, draga braću, nije tada samo, nisu tada samo muslimani upućivali dove bilu i bilu i badu. Tada su i mušnici <laughs> upućivali Allahu djelašanu dove. Pa i Abu Džahl, taj mušrik koji se toliko suprostavio Allahu poslaniku alihi salatu wasalam, Allahu lašanu uključivao dobu na dan bedra. I govorio je Allahumma akta'una li rahim wa atana bima la na'rif. Kaže Allahu dragi, onaj od nas koji je najviše pokinuo veza i koji je došao sa onim što mi ne znamo. Fa'ahinhu l'gada, daj da sutra pogine. To jeste mislio na koga? Na Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Što kaže akta'una li rahim? Zato što misli da kada su muslimani, kada su ashabi prihvatili islam, kada su postali muslimani, kada su mušici, ostali mušici, da je tada došlo do kidanje rodbinskih veza. E radi toga ga grbi. I kaže, ona je od nas koji je došao sa onim što, što mi uopšte ne znamo, daj da pogledam. Pogledajte, subhana, kako čovjek koji je najveći kafir, koji je najveći džahil, kako ga ponekad zanese, pa da se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, iako u svom dalaletu. Međutim, hoće li ta doba koristi išta onome koji je mutakebir, koji je oholnik, koji ne želi da se odrekne onoga na čemu je on, radi jasne istine koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ta njegova doba ništa nije korista, jer u džahli je poginuo sutra dan, odnosno sutra u toj bice na vetru. Draga braćo, sutra dan prije nego što je došlo do bitke, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je redilo safove. Znači prije nego što je došlo do bitke, prije nego što su se sukobili, muslimani su se poradili u saf. Jer to je od, da kažemo, sunneta. To je od sunneta. Allah jalla šanu kaže Inna Allah yuhabbu alladine yuqatiluna fi sabili saffan. Allah voli one koji se bore na njegovom putu saffan. Ka annahum bunjanun marsus. Allah voli one koji kada se bore u satvojima se bore, koji su tako ozbijeni kao kapa građevina. Pa je tako Allah poslanik alaihi salatu wasalam redao safove. Imao je sa sobom gram sa kojom je redao safove, govorio ti tu, ti tu, ti tu, ti tu, i tako da. I kao što je zabilje imam tabarani, da je tada Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam prilikom redanja tih safova sa tom granom koju imao, malo povrijedio jednog ashaba koji se zao Sawad ibn Ghazali. Povedio ga je jednog ashaba prilikom tog gledanja safova, ashaba koji se zvao Selad ibn Gazeli. Pa mi ovaj ashab koji se zvao kako Selad ibn Gazeli al-Ansari. Rekao je, auđa'tan ja Rasulallah. Kaže, zabolilo me Allahu poslaniče. Allahu poslaniče, povrijedio se me, zabolilo me. والذي بعثك بالحق وَلَعَدْلِ فأقدني tako ti da koji ti je poslao sa istinom i koji ti je poslao sa pravdom, daj da ti vrati. Pogledajte, draga vraća, znači bi se pored dana. Ispred njih su Po Poslani slučajno jednog sahaba dotiči sa šipkom i ovaj kaže im šta u tom trenutku Allaho poslaniće tako ti onoga koji ti je poslao sa istinom, koji ti je poslao sa pravdom, daj da ti vrati. Fakešte pa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an batnije pa je poslanik zagrnuo, zagrnuo svoj stomak. Fawa je svala ibn Huzayya, fa'ata naqahu laqab galahu. Pa ga je poslanik zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa kada je poslanik alaihi sallallahu alaihi wasallam vidio ovo, kaže, ja sawad, ma hamalaka ala hada, ho sawad, zbog čega si ovo učinio? Šta te je natjeralo da ovo učiniš? Pa mu kaže, ja Rasulallah, kad hadara na tarahu, kaže Allahu poslaniče, kaže, sam vidiš šta je pred nama. Allahu poslaniče, sam vidiš u kakvoj situaciji se nalazimo. To jest, možemo sada pogledati. Kaže, fa aradtu an yakuna afiru ahdi bi, a jemese džildi džildak. Ja sam kaže, Allahu ti tio, da zadnje što ću raditi na dnjalku, da moja koža dotakne tvoju kožu. Fa aradtu an yakuna afiru ahdi bi, a jemese džildi džildak. Pa sam htio da zadnje što ću činiti, da moja koža dotakne tvoju kožu. Fada'a lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam i hajr. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uputio hajr to. Pa mu je poslanik alaihi salatu wa sallam uputio hajr. Pogledajte, draga braću, ljubavi ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam prema poslaniku. Znači to je ljubav koja se ne može zamisliti. To je ljubav koja se ne može opisati. to je ljubav koju koliko god hoćeš da o njoj razmišljaš, ne možeš je dokučiti. To su, draga braću, osjećaj. Znači, to nije samo ljubav, ljubav razuma. Ovo je sada ovdje ljubav osjećaja. Jer oni su svojim razumima, koji su bili čisti, daleki, daleko od grija, spoznali veličinu i mjesto Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i zato su ga toliko volili. I zamislite vi to, zamislite bitka. Znači, mi smo ovdje bili u ratu, osjetili smo koliko toliko rad. Zamislite to, znači spred tebe naprijete, redaju se safovi. I ovdje bitke i borbe nisu bile ko što su danas. Danas čovjek može biti negdje skriven pa puca. Međutim ovdje moraš biti jak, moraš biti muško, moraš biti muškarčina. Moraš se sukobiti sa naprijateljem lice u lice pa da se vidi ko je jači. I to gledaju pred sobom. Međutim, hoće da posljednije što će biti, da njihova koža dotakne kožu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I onda, draga braćo, se dešava da tada, kada su se poredali ti safovi, da mušici traže Mubarazu, odnosno dođe do dvoboja. Da prije nego što dođe do bitke, da dođe do nekoliko dvoboja. Znači da izađe nekoliko mušlika, nekoliko muslimana i da se tu pred očima ove dvije skupine, da se sukobe da dođe do dvoboja. Pa sada ide izašli neki mladići od sari ispred muslimana. Pa su mi rekli, ne, vas neću. Mi hoćemo svoju. moći mu svoju rodinu. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada rekao, ja Hamza kum, ja Aliju kum, ja Ubejda kum, o Hamza ustani, o Alija ustani, o Ubejda ustani. I tada su se, znači oba trojica ashaba Allahu Musanika alaihi salatu wa salam, kobila sa ova trojica sa trojicom mušrika. To su bili ko? Znali ko? Utba i Šejib ibn Rabija i Valid ibn Utba. Znači s ovom trojicom su se sukobili. I Allah subhanahu wa ta'ala je ovom dvoboju objavio nekoliko ajeta u suri Hajj. I zato kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, ko što je zabilježi žima Bukhari u svom sahihu, kaže ana, au, ana awwalu man qiyamati bejna القيامة jer يدي الرحمن للخصومة ja ću prvi koji će pasti na koljena na sudnjem danu pred milostivim radi spora, radi husume, radi svađe. Nešto misli ovdje Alija radijallahu ta'ala anhu. misli na ajete koji su objavljeni u suri Hajj gdje Allah Đalešanu kaže Hadane hasmani htasamu fi rabbihim. Ova dva tabora, ove dvije skupine se sukobe, odnosno spore oko svog gospodara, koji je od njih na istini. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونه والجلود ولهم مقام من حديد. Kaže oni koji ne budu vjerovali, oni će imati odijela i košlje od džahennemske vatre. Znači njihova odijela na sudnjem danu nevjernicima će biti skrojena od vatre. Yusabdu min fauqe ruusi muhamim. A na njihovim glavama će biti prosuto šta? Vatra, odnosno voda, ključala voda. Yusharu bihima fi bukuni min džuru. I od toga će im otići njihove utrobe i otići im šta? Otići im njihove kože. I oni će imati šta okove od željeza. ولهم مقام من حديد ودكاج الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها kada god radi tuge, radi bola, radi badnje, idu da izađu, Allah Đelšanu će ih vratiti. Allah Đelšanu će ih vratiti. To je čeka toga, draga, da čeka nevjernika. Allah Đelšanu poslije toga kaže Inna Allah yudhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. A oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, Allah će uvesti u džennetske bašte što tvoje će reke kuće. Zamisli ove dvije razlike. Ova dva prebivališta, ali to su šta? Adani Hosmani. To su radi dvije skupine, radi dva tabora koji se sukudili. I među njima je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I zato Ali radijallahu ta'ala anhu kaže ja ću biti, to jeste prvi od muđahida ovog umeta koji će se rasudnjem danu sporiti sa onim sa kojim se boli. I tada, draga braćo, dolazi također i Znači sad imamo tu još detalja kada je bila i onda dolazi normalno, poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velike bitke. Znači poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velikoj bitke. Između ostalog onoga što je bilo od kerameta, znači mimo hrabrosti ovdje ashaba i poslanika alihi salatu wasalam, jeste da ovdje vidimo znači da Allah je dao keramete i muadžize, odnosno da je daravnosti. a to je kao što je na primjer da Allah subhanahu wa ta'ala muslimane ovdje pomogao sa melecima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u Kur'anu, govori u suri Ali Imran. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة kada se rekao vjernicima, zar vam nije dovoljno da vas Allah pomogne sa 3000 meleka? I kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao hada Jibril afidun bi ra'si farasihi alaihi hadatun haq. Da se poslanik alaihi salatu wasallam obratio ashabima, u jednom rivaju se obratio Abu Bakru i kaže abshire Aba Bakr. Raduj se Abu Bakr, kaže evo dolazi Jibril, kaže vodi svog konja alaihi adatul harb u ratničkoj opremi. Allah Đelešanu mu je, znači radi važnosti, radi veličine ove bitke, direktno poslao Jibrila Ne samo da suče su, moja draga braća, drugi meleci. nego lično melek Džibril koji je najodabraniji od svih meleka kod Allah subhanahu wa ta'ala uče svoj na ulici. I također što je bilo od kerameta, a ko što je zabilio žimam tabrani u svom djelu il-mu'ađem il-kabir od Hakib ibn Hizama. Radi Allah ta'ala anhu, a Hakib ibn Hizam je tada bio šta? Bio je mušli. I sjećate se, pogledajte svana ovde, pogledajte toga kad spomenemo hadis neki, kad spomenemo nekoga sahaba, jer spominjali smo ga kada se ko musliman obraća Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. A to je bilo šta kad smo spominjali na hadisu Buhari, kad je pitao poslanika alaihi salatu wasalam, pa kad mu je šta dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa mu treći put poslanika alaihi salatu wasalam rekao, ja hakim, in hada mal hurbatul khadira, zaista ovaj imetak, sladak i Pa koga bude uzeo tako i tako, Allah će mu dati beričet. Koga ne bude uzeo tako i tako, Allah neće dati beričet. Pa onda Hakim ibn Hizam rekao, kako bi onoga koji te poslao sa istinom posle tebe nikoga neće pitati. Šta mu kaže u hadisu ovdje, vole bi ba'ata bil haq, tako mi onoga koji te poslao sa istinom. Međutim, pogledajte, ovdje vidimo Hakim ibn Hizam kao mušlik. Vidimo ga na bedu kao mušlika koji se bori protiv Allahu poslanika alihi salatu wa I kaže, posle toga, nakon što je prešao na islam, nakon što je poslao musliman, kaže, kaže, kada je bio jomu bedr, kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam je naredio, pa je kaže da uzeo kaže komad zemlje fastaqbalana pa se kaže okrenuo prema nama kaže faramar farama farama tura fi wujuhina pa je kaže bacio zemlju na naša lica i rekao shahid al wujuh kaže propala lica i kaže tada smo šta tada smo izgubili tada smo izgubili ovo je također bilo od kerameta ove bitke odnosno bitke na metru Međutim, draga braćo, pored ovih kerameta, u ovoj bitci kada je pitanje ova bitka, vidjet ćemo veliki broj hadisa koji ukazuju na veliku hrabrost samog Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, pa onda, draga braću, i drugih, onda šta, onda i drugih muslimani. Pa tako također bilježi imam Ibn Huzayma u svom sahihu Dalija radijallahu ta'ala adhu, koji također pripovijeda bitku na bedru pa kaže وَلَا قَدَ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ Pa je Dalija radijallahu ta'ala adhu, koji je bio poznat po svojoj hrabrosti, Kaže, vola kad re'ejtuna, kaže, vidio sam nas na bedru, wa nahnu naludhu bi Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Kaže, mi smo se krili, mi smo, kaže, bili odma iza leđa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Wa huwa akrabuna ila l'adu, wa ašadduna ba'san. Kaže, on je bio uvijek, kaže, najbliži neprijatelj i kaže, bio je najžešći. Bio je najžešći. Pogledajte, draga braćo, ovdje ove osobine Allahu poslanika alejhi salatu vesselam da Ali radijallahu ta'ala anhu taj poznati ratnik taj poznati hrabri mladić da kaže wa nahnu naluzu bi rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem kaže mi bi se krili bili smo uz Allahu poslanika alejhi salatu vesselam Pogledajte njegove hrabrosti sallallahu alaihi wa sallam. Također zabilja živa muslim u svom sahihu danasa radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je bila bitka na Bedru, da je govorio šta? Kumu ila džennetin arduha samavatu wal ard. Kaže, ustanite i krenite i idite prema džennetu čija su prostranstva koliko nebesa i zemlja. Koliko šta? Nebesa i zemlja. Pa je tada rekao jedan ashab koji se zvao Umayr ibn Humam al-Ansari radijallahu ta'ala anhu. Ila džennetin arduha samavatu wal ard. Kaže, prema džennetu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlja. Da ovdje poslanik alaihi salatu salam postiće na hrabrost, postiće na šehade, na pogibju na Allahom subhanahu wa ta'ala kaže, prema džernatu čije prostranstvo koliko nebesa i zemlja, onda je tada rekao, bah, bah, jedan izraz koji se koristi u arabskom jesku. Pa mu rekao Allah poslanik, poslanik sallallahu alaihi sallam, ma hamalaka ala qavlike bah, bah, kaže, što si rekao bah, bah? Pa kaže, la ya rasulallah illa rađaen an akuna min ahliha. Kaže Allah poslanik, ne radi čega drugog, osim zato što sam poželio da budem stanovnik džernata. Pa mi je poslanik Ali Salatu Osana rekao, innake min ahliha, ti si osnovnika džaneta. Pa kaže, fa ahada temaratin, pa je kaže, uzo hurme. Pa je uzo hurme iz svog džepa, znači nosio sa, sa sobom. Fa džala je kuluha, pa je kaže, ti da ih jede. Pa je onda uzeo poglede, pa je rekao, wallahi la in anna hajitu, hatta akul, temarati hadihi inna ala hajatu طويلة. Kaže, tako mi Allah, ako bi ja živio noliko koliko traje ovo moje jedenje ovih hurmi, kaže, to je dug život. To je dug život na ovom dunjalu, na ovom, na ovom azabu koji je samo se razab. Kaže, ako bi živio onoliko koliko bi treba da pojedem ove hurme, inna ala hayatu tavira, kaže, to je dug život. Pa i kaže, uzo i bacio te hurme. Fa ja'ale yuqatil hatta kutu. Pa se borio, sve dok nije pominio. Pa se borio, sve dok draga, vraćo, nije bio Znači, pogledajte ovdje hrabrost ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, sada ovdje dolazi nekoliko bitnih momenata. Znači, nakon što je završila bitka na Bedru, nakon što je završila sukob, poginulo je muslimana koliko? 14 muslimana je poginulo. Međutim, među mušicima je bilo koliko? 70 poginuli i 70 zarobljenih. Bilo je 70 poginuli i 70 zarobljenih. Međutim, kada je završena ova bitka, kada su muslimani uzeli zarobljenik, odmah nisu otišli sa bitke na bedu. Jer običaj je bio poslanika alihi salatu wasalam, kada završi sa bitkom, da na tom mjestu ostane tri noći. Da na tom mjestu ostane tri dan, odnosno tri noći. I poslanik, ko što je zabilio žima Buhari u svom sahihu, od Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu, u jedan veoma bitan moment, je naredio da se 24 velikana Kurejšija i mušrika da se uzmu i da se bace u jedan od bunara na Bedru. Va kudifu fi tawidin min atwa i Bedru. I da se bace u jedan od bunara od bunara na Bedru. I to je bio naravno kod to je bio Abu Džahab, to je bio Utba i Šejba ibn Rabija, to je bio Valid ibn Utba, još drugi velikan, i drugi velikan. Znači šta uzeo je? I poslanik je naredio da se bace u bunar. Naredio da se bace u bunar. I kada je poslanik alaihi salatu wasalam krenuo, kada je krenuo da napusti bunar, kažu, krenuo je da ide negdje. Znači vidjeli smo poslanika da nešto hoće da uradi, da neki hoće. I kaže, znali smo, pa jeste, znali smo da nešto hoće. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stao iznad tog bunara i počeo da doziva. Stao iznad tog bunara i počeo da doziva te mušnike, te mekelije, koji su ga toliko godina, draga braću u Mekke, kažnjavali, patili, njega i muslimane, i počeo da ih doziva. ويناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم إذا قول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أو أبو جهل سينة إتو أو تيتا إتو أو تيتا إتو غا وچه مسلك عليه الصلاة والسلام سيدا نبرا أنه وإمنا أيسركم أنكم أتعتم الله ورسوله Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni الله منه مسليك صلى الله عليه وسلم أيسركم أنكم أتعتم الله ورسوله zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam hal wajadtu ma wa'adakum rabbukum haqqan jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar to jest od kazne fa inna kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mi je kaže mi smo našli mi smo našli da nam je istina ono što nam je obećao naš gospodar. Pa se tada Omer radi Allah ta'ala anhu obratio Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže Ja Rasul Allah, tu kellimu insadan la arwaha lahu. Kaže Allahom poslani, kaže Allahom poslaniči, zar se obraćaš tijelima u kojima nema duša, pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam Wallahi innahum la asma'u ma akulu minhum. Kaže, ma entu bi asma ma akulu minhum. Kaže, tako mi Allah, kaže, vi ništa bolje ne čujete nego što oni čuju. tako mi Allaha, mi ništa bolje ne čujete nego što ne čujem. Kaže Katade, radi u Mahdisu, kaže Ahjahum Allah, Allah je oživio, vratio im duše da čuju ovaj govor. Između ostalog poslanika, alaihi salatu salam, je tada rekao Innahum al-an la ja'lamuna annama kuntu aqulu lahum haq. Kaže, oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Draga braćo, Ovo je jedan veliki sunnet. Ovo je jedan veliki sunnet Allah subhanahu wa ta'ala. A taj sunnet nazivamo kratko da kažemo, znači, da to u stvari, da su to riječ Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah je lišanu kaže wa la'aqibatu lil muttaqim. Ishod je kraj i svešenak pripada Bogu bogobojaznim. Pripada Bogu bogobojaznim. Takvaluk. Tome pripada završetak i kraj. I onaj koji je bio bogobojazan, on će, pa makar bilo nakon dugo godina, volakin nekom te stađenom, ali vi žurite, ko što kaže poslanik Ali Salat, ne sam u jednom hadisu, ali mi žurimo. Mi, draga braću, žurimo. Mi tražimo da nam brzo dođe pobjeda. Međutim, pogledajte ovdje jednog ishoda. Prvi put da kažemo, nakon hijđere, nakon toliko godina, nakon 13 godina, nakon 15 godina, nakon 15 godina azaba, nakon 15 godina iskušenja, znači sada poslanik alaihi salatu stoji nad njima a oni su mrtvi poniženi, plaćeni u bunaju. Poslanik Ali Salat Vesna kaže, drago bi vam bilo da ste bili pokorni Allahu i njegovom posljedniku. Dragi, draga braćo, ta isti Ebu Džahl, ko što je zabilio žimam termizi u svom, sunan od Ibn Abbas, radi Allah ta'ala an, koji kada bi poslanik Ali Salat Vesna stao pored Kabe da klanja, došao bi rekao bi poslaniku alaihi salatu wasalam alam anhaka an hadha alam anhaka an hadha zar ti nisam zabranio da ovo radiš Zato nisam zabranio da ovo radiš. I ta isti draga braća Abu Džahl, koji kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam otišao na seđu, kada bi bio na seđu, kada bi planio u Mekke pored Kabe, obratio bi se svojim glavešnama, svom društvu i rekao, ajukum jeti džuzura beni fulan, fa jeti bi farfiha. Kaže, koji će od vas otići tamo gdje ta i ta porodca, ta i ta familija kolje? Jer su oni imali svoje mjesta, znači gdje bi klali stoku da ode i kaže da mu utro ono što se izvadi crijeva i to, da to donese. Pa bi neko ti koji su bili nesretni, ti nesretni će odoniju tu utrobu i bacili na Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam. Znači zamislite tog trenutka poniženja, da ga tako nazovem. Znači poslanik alaihi salatu wasalam i muslimani klanjaju, obavljaju sreću, pogledajte ovdje, najdobranije stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Odje na seđdu i oni mutrobu baci. I kaže jedan rabija, kaže rabija tog hadisa, kaže nisam smio tada da pričem i da kaže to sklonim. Sa Allahom posanika alim salatu. Sve dok nije došla Fatima, radi Allah ta'ala anha, i dok to ne bi čerka Allahom posanika alim salatu salam, dok to ne bi uklonila sa Allahom posanika alim salatu salam. Allah Đelešanu i draga braću bio kada tada da pošalje meleka. Posanika alim salatu salam kada se vraća, šta? Kada se vraća sa taifa, gdje su ga kamenova, gdje su sa njim radili što su radili, Allah Đelešanu mu šalje melekul džibar, meleka koji je zadužen za brda. I kaže Allah uposlanići, ako mi narediš da brdo na njih prevrnem, ja ću na njih prevrniti. Dolazi melek i obraćamo se, Allah Đelešanu ga poslu. Međutim, poslanik Ali Salat Osan kaže ne. Bel arđu a juhriđa Allah min aslabi men ja'budu Allah vahdahu la išliku bihi šeja. Ne nego se ja nadam da će Allah Đelešanu iz njihovi kićmi izvesti one koji će obozaržavati Allaha jednoga i koji mu neće činti širik. Međutim, draga braću, to je sunnet. A to je da generacije treba da prođu vrijeme, da treba da prođe vrijeme, da jedna generacija, da jedna omladina, da stasa u islamu da postane jako islam. Znači, nije pitanje da u jednoj, u dvije, u tri, u četiri, za pijet, za šest, za deset godina, da ostvarimo ono što hoćemo. Nego treba da bude taj period tog sabura, period tog tahammula, znači kada ćemo nositi, kada ćemo osjetiti teret, stvari sve je to slast. Međutim, kada ćemo osjetiti odgovornost iskušenja Allahomu subhanahu wa ta'ala putu. A o tome smo više puta govorili. To je Allahom djel našanu sunnet. I zato pogledajte, toliko godina Allahom posanika alihi salatu wasalam trpi u Mekke ono što trpi. Međutim, ovdje je došlo vrijeme. Od onog momenta kada isti taj Abu Džahl, kada uzima tu utrobu i kada baca na leđo i na vrat Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, znači dolazi sada momenta kada biva u bunaru kada biva mrtav. I kada poslanik alaihi salatu salam, da ga usramoti, kad da mu kaže, jeste li našo, jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar? I zato, draga braćo, treba da znamo da svak onaj koji ustraje na istini i koji bude na pravom putu, da će ga Allah Đelešanu uzniti. A da će Allah Đelešanu poniziti istinu i nosioce i sebenike na istini. Međutim, kada i kako, to je sir min esrari To je jedna od Allahu i Đelešanu tajna kada i kako, to je tajna koju sam Allah je zašanom zna. Međutim, na meni i na tebi, na svima nama, samo da budemo usrajni na ovoj istini, na sljeđenju Kur'ana i sunnata Allahu poslanika, alaihi sallatu sallam. Draga vraća, također od događaja koji je bio ovdje vezan za bedr, jeste da su se, da kažemo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam htio, odnosno da se savjetovo sa ashabima, šta da se uradi sa zarobljenicima bedra šta da se uradi sa zarobljenicima Bedra? Pa se poslanik alaihi salatu wasalam, pošto je zabilio žima muslim u svom sajidu domara radijallahu ta'la anhu, da se poslanik sallallahu alaihi wasalam tada obratio mu Bekru i rekao mu je, Ebu Bekru i Umaru i rekao, ma tarauna fi haula i nasara. Kaže, šta vi mislite o ovim zarobljenicima? Jer tada nije bio tekst, nisu imali tekst Kur'ana, nije bilo objave koje govorila šta se zarobljenicima da se radi. Pa Ebu Bekru radi Allah ta'la anhu tada iznio mišljenje. I rekao, ja Rasul Allah, benul amu la ašira. Kaže, oni su djeca od naših amidža i oni su iz našeg plemena. Kaže, fa ara an ta'khuda alihim fidje. Pa kaže, ja mislim, uzmi kaz za orobljenike, zatim neka se iskupe, i kaže, tada ćemo postati jaki, možda Allah djelašanu neke od njih uputi na islam. Pa poslije toga se poznanik alaih salatu osanam obratio Omer. Pa kaže, Omer, šta ti misliš o ovom? Pa kaže poslan, kaže nama radi Allah ta'ala anhu, ja ne mislim ono što mislim u Bekr. Allah poslan će, ja mislim da i svi upoubijemo. Da im otkinemo glavu. Kaže da entu makina nagva en nadribe anakam. Da nam dadneš priliku da im svima glavu otkinemo. Pa kaže da Ali radi Allah ta'ala anhu dadneš da ubije Anqila, svog rođaka. Da meni daš da ubijem svog rođaka. Znači da se zna da tada nema, da rodinska veza da nema nikakvog značaja. Nego da se pita istine i zabude. I da svak od nas ubije svog najbližeg. Da svak od nas šta ubije svog najbližeg. Jer kaže Allahu poslaniće hum a imatul kufri wa samadiduha. Jer kaže to su glavešne kufre. To su šta? To su glavešne kufre. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzao mišljenje koga? Uzao mišljenje Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu pa sam došao sutradan. Kaže našao sam Ebu Bekra, našao sam poslanika alaihi wa sallam Ebu Bekra da sjede jebkijani, da sjede i plaću. A sam rekao Allahu poslaniće, obavijesti me zbog čega plaćeš ti i tvoj prijatelj, to jeste Ebu Bekr. Pa ako mogu da plaćem, da i ja plaćem. Ako ne mogu da plaćem, pravit se da plaćem. Pa kaže, poslanik Alijih to sam plaćem radi onoga što mi je sinoć, što mi je juče, lilladi arada Alija sahabuke, radi onoga što su mi tvoji prijatelji rekli da uradite. kaže لقد urida علي عذاب adna min هذه الشجره jer kaže prikazan mi je azab prikazan mi je način kazne kako su mogli da budu kažnjeni pa Allah subhanahu wa ta'ala onda objavio aj u suri Anfal ma kana li nabiyin an yakuna lahu asra hatta yushina fil ard kaže ne treba poslaniku nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike treba da je pobio od masa Allah Đelešanu mu ovdje šta objavljuje aj koji je u skladu onoga što ima radi Allah ta'la anhu rekao. Ne treba poslaniku, ili da kažemo ne da način, čak dolazi ukor Allahom poslaniku, alaihi salatu salam. Nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Hatta ifhina fil ardi, sve dok ne bude na zemlji imao snagu, sve dok ne ojača, sve dok ove ne pobije, pa ne bude imao snagu. Draga braća, ovo je bila velika mudrost. Zbog čega? Zbog čega je bila ova zbog čega je objavljen ovaj ajet, zbog čega je Ebu Bekr, zbog čega je Umar radijallahu ta'la anhu ovo rekao. Draga braćo, da se da do znanja, da rodinske veze, da dunjalu, šta će ljudi reći, da to nikakve veze nema. Nego za sve one godine ubijanja i klanja muslimana i patnije, da im se vrati istom onom vjerom kojom su oni zadavali. Da im se vrati istom onom vjerom. Jo, u nije ništa drugo nego čista pravda, čisti hikmet, čista mudrost, čista pravda, ravnopravnost, da im se da isto onako, šta, kako su oni čitavo vrijeme postupali. Da se da do znanja, da muslimani sada imaju snage. Jer kao što smo rekli, ovo je bila prva bitka kada su, draga braća, muslimani, znači da kažemo, bili gornji. Kada je u pitanju ta strategija ratovanja i tako dalje. Znači prvi put, mislili, prvi put nakon tih dugih godina. Međutim, opet, pored svega ovoga, muslimani i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam su kod sebe zadržali pravednost i blagost koja je došla u Kur'anu i sunnatu Allahu poslanika alaihi wa sallam. Znači ovdje imamo taj ukor. Međutim, Ibn Hišam je zabilio jednu predaju koja je duža, međutim, ja ću je skrati i sad ćemo završiti ovaj govor o Bedru. A to je da je bio tada mušlik, posle toga ashab Umayr ibn Wahab. Umayr ibn Wahab, čiji je sin bio zarobljen čiji je sin bio zarobljenika na bedru. Da je jedne prilike se obratio Safan ibn Umeju, nekoliko dana nakon bitke na bedru, i počeo da govori o musibetu koji je zadesio Mekeli i tako dalje, i rekao je, kaže, da nije duga kojeg ima i da nije porodice, kaže, sada bi odšao, ušao bi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ušao bi Muhammedu i kaže, ubio bi. Otknuo bi glavu. Pa mu kaže, ovaj mušnik, a pa kaže prenosioc ovog hadisa Abu ibn Zubair za ova ovoga Umar ibn Wahba wa kana shaytanan min shayatin wa kana shaytan min shayatin kaže bio jedan od šejtana znači toliko je u Mekke nanosio pati muslimanima kaže toliko im nanosio ezijeta i musibeta kaže bio je jedan od šejtana ništa drugo nego jedan od šejtana on pa kaže ovaj njegov ahbab njegov prijatelj kaže slušaj taj duh koji treba da vratiš ja ću ga vratiti kaže tvoje porodicu ću ja hranim ko što hranim svoju, a ti bujno midi i ubi Muhammeda. I ovaj, kada je to čuo, uzima sablju i ide u Medinu. Misli da će se napraviti, da kažemo, munafik, pa da uđe kod poslanika Ali Salatu Osram, pa da ga ubi. I dolazi u Medinu i sa sobom nosi sablju. I kad ga vidi Omar radijallahu ta'ala anhu, kaže, hada al kelba adu Allah, kaže, ovaj pas, kaže, ovaj Allah, ovaj neprijatelj. Kada je u Medinu, kaže, hoću da vidim poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sada se obraća, sada se obraća kao musliman. I ulazi poslaniku alaihi salatu wasallam. I kaže Allahu poslaniće, u stvari tada mu naziva pozdrav, an'amu sabahan. To je bio običaj u džahilijetu da se tako pozdravi. On kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, neka takramena Allahu mi tahijat ahli al-đanna, assalamu alaikum. Kaže Allah je lašan nas je počestio i, za, i, i podario nam je ljepši pozdrav od ovoga. To je pozdrav stanovnika džanna, to je salamu عليه Pa kaže, ma džabike ja Umeir. Kaže, zbog čega si došao Umeir? Kaže, došao sam radi ovog zarobljenika, svog sina, fa ahsinu ilih. Pa budite dobri prema njemu. Pa kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, usdukni, bima džabike. Kaže, reci mislim zbog čega si došao. Pa kaže, Allahu poslaniće, došao sam samo radi, radi ovoga. On kaže, poslanik alaihi sallatu wasallam, šta će ti ta sablja? pa on pogleda sablju kaže qabdah Allah min as-suyuf kaže Allah je prokleo zar išta ova sablja koristi on kaže poslanik ali sada to sam nije došao da to da nego se ti sedio ti se sedio sa Safan ibn Umejom u Mekki i rekao si da bi došlo da mu ubiješ da ti nije duga, da ti nije porodice da ti joga, pa ti on rekao da će ti vratiti dug da će ti on čuvat svoju porodicu da se došao ovde da mu ubiješ kaže tako bi me nikome ovome niko nije bio svjedok, kaže osim mene, i kaže Safan ibn Umeyja. Ovo niko nije posvjedočio, ovo niko nije čuo, za ovo niko nije vidio sa Safan ibn Umeyja. Pa je tu posvjedočio, kaže Ešhedu annake Rasulullah. Kaže svjedočim da si ti Allahom poslanik. Kaže sada svjedočim da si ti Allahom poslanik. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam se obratio sahabi i rekao Faqihu ahavu fi din wa alimuhu u Kur'an. Ovoga svog brata podučite propisima Allaha vjeri i podučite ga Kur'an. Podučite ga propisima vjeri i podučite ga Kur'an. Znači vidimo ovdje također jedne brige Allah subhanahu wa ta'ala prema svom poslaniku alaihi salatu sana da ga obavješta Allah onim ljudima koji su došli da ga ubiju, kao što smo spominjali slučaj Fudali radi Allah ta'ala anhu koji je prišao Allahu poslaniku alaihi salatu sana kada je bilo svojenje Mekke kada je bilo svojenje Mekke i kada je poslanik alaihi salatu sana činio tabar i kada je prilazio Fudale da ubije poslanika alihi salatu wasalam i kada ga je poslanik alihi salatu wasalam podigo, pogledao, kaže, ma da kum te tuhadithu bihi nefseke ja Fudale, kaže, o čemu si sada pričao? O čemu sada razmišljao u sebi, o Fudale? On kaže, uva, ovaj, na šeji, nema kum te tuhadithu kaže, ništa, samo se spominio Allah. Pa se poslanik sallallahu alihi wasalam tada nasmio. Kaže, pa je stavio svoju ruku na moja prsa i kaže, tako mi Allah nije digao svoju ruku sa moje prsa, a da nije postao najdraže stvorenje. I da mi je postao najdraže gospodine. Pogledajte ovdje, draga vraću ponovo. Pogledajte, ljubice na bedu, pogledajte ovdje Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. Jer kroz siru, kroz život Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasalam, kroz čitanje, kroz slušanje u njegovom životu, spoznajemo i upoznajemo našeg poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, draga braću, u ovoj bitci, samo pogledajte hrabrosti Allahu poslanika. Pogledajte kada Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, mi bi se sakrivali iz Allahovog poslanika. Većina onih ljudi koji su šta? Koji su hrabni, koji su snažni. Oni su šta? Oni su oholi. Oni su šta? Oni su oholi. Međutim, poslanik Ali salatu sam, pored te svoje hrabrosti, je bio blag. Pa ga pogledajte sa sevalom. Kada mu kaže, Allah poslanik će daj da te vrati. Poslanik odmah diže šta? Diže mu svoju košu. Da kažem boj se Allah, ja sam ovdje emir, ja sam ovdje šef, ja sam ovdje gazda. Nego poslanik alaihi salatu wasalam odmah diže svoju košulju da mu vrati. Pogledajte Božje poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada se savjetuje sa sahabima. Bitka na bedru. Kako ću da učinim? Kako ćemo ovo da učinim? Pored sve te hrabrosti. Pogledajte poniznosti Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u toj noći prije bedra. Čitavu noć provodi u ibadetu, plaću. Da Allah djelašanu mu da pobjedu. Pogledajte ga ovdje sa Umeir ibn Pogledajte blagosti. Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam tog harabro Allahovog poslanika sallallahu alejhi wa sallam znači vidjećemo kroz siru pored mnogi drugi stvari koje spoznajemo jeste da najviše upoznajemo ličnost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i da sa tim razmišljanjem i učenjem i štitavanjem da to u stvari to učenje i šitavanje nije ništa drugo nego komentar riječi Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća svom poslaniku alaihi salatu wasalam kažemo wa innaka la ala khuluqin azim ti si zaista na najvećem stepenu morala ti su istinu na najvećem stepenu morala I za draga braćo taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je na najvećem stepenu morala sad ne treba da ga slijedimo u njegovim riječima u njegovim djelima u njegovim pokretima da uzimamo njegove savjete da prihvatamo njegove vasijete koji nam je ostavio da sve to u stvari bude jedno veliko pravilo, da sve to budu pravila po kojima, po kojima ćemo se vladati u našim životima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od onoga što smo spomenuli ovdje i života Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, a ako Bog da sljedeću subotu nastavljamo sa sljedećom bitkom ili sa sljedećim pohodom Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a kulu qavli hada, wa stagfirullaha, li wa lakum,